parolata enigmo, la vasca lingvo. La vasca estas considerata la plei malnova isolita lingvo de Europo. Ebe gi estas ec la pra lingvo de la continento. La vasca lando, cun la spectaclezzae montogorgioi de la Pirneoi, gis la stormezza golfo de Viscaio, ciam de nove scribis historion. Iam la Romianoi ne successis venci la tiama in Vasconoin. Cai Rolando, ciu laula legendo estis nevo de Carolo la Granda, en la iaro septcent septec hoc, prave batalis contra la Mauroi en Hispanio, sed pri la Vasconoi li sen esperigis. La Vascoi ancau batalis contra la fascista guidanto Franco. La Lando estis dividita en hispanan cae franzan duonoin. Grava politica afero en tiu contexto estis la unicetso de la Vasca lingvo. Oni punis infanoin, ciam ili parolis la Vascan. Hodiau bon chance funccias universitato en quiu la vasca estas la lingvo de la instruado. Tio gravas ja ancau pro tio, char la lingvo estas tiel unica. Euskara, kiel ginomigas en la propra lingvo, estas la plei mal nova, cae hodiau sola ancorau existanta isolita lingvo en tuta Europo. Gia origino estas nec hind Europa, kiel exemple la latina, germana au hispana, nec urala, kiel exemple la finna au hungara, nec semita, kiel la araba au hebrea. La vasca ancau complete malsimilas similas alla aliae europae lingvoi, cun sia complica verbo sistemo, cun poliforma flexado, dec unicae diftongoi en la alfabeto, cae dudec nombra sistemo, quio evidente ancau en migris en la Franzan, exemple ce 90 por naudec. La amplexa origina vorto stoco de la Vasca transtauris la epocoin, ec se la unua presita Vasc lingua texto aperis nur en la jaro 1545, Vascai proprai nomoi, cae nomoi de dioi, sur enscriboi cae sur tomboštonoi supposigas che la malnova vasca estas ancora pli malnova cae che giam existis ciam antau tri miliaroi hind-europai lingvoi ec regis en Europo. La nomoi de multai riveroi en Europo havas vascan originon. Ciula hodiauai Septcent quindec mil de nascai parolantoi de la Vasca representas la lastan reston de la unuae europanoi. Tion indicas che la genomo de la Vascoe signife differenzas de la naibarae popoloi, sed che aliflanque en la genomo de la ceterae europanoi ja troveblas Vascae gen sinsequoi. Onis tias intertempe che ancao la neandertalanoi capablis paroli, cae ili eble ancao formis diversain lingvoin. Tielia eblus, che la vasca lingvo habas africain radicoin, ciel tion assertas celcai esploristoi. Sed tio estas nur fantasiajo nepruvebla. La vasca estas malnova ciel la montoi. Euskara Mendia Bezain Zaharra Da.